کسلان تنبل مفاجعه شگفتانه سورپرایز نجحت موفق شدی ولد کسلان یقول لامه عندي لك مفاجاه الام من المؤكد انك نجحت الولد اقول مفاجاه لا معجزه یه پسر تنبل به مادرش میگه برات سورپرایز دارم مادرش میگه حتما قبول شدی بچه میگه من گفتم سورپرایز نگفتم معجزه